La musico en antiqua Egiptio estis parto de la vivo de la popolo, senza traito de la egipta socio, asociita kun ĉiaj Festoi, kaj grava en diversaj agadoj. De ĝia ĉefa partopreno estis en la temploj dum la ritoj dediĉitaj al malsamaj dioi. La antikvaj attribuis al diino Bat la creadon de musico. La culto al bat estis confandita cun tiu de la diino Hador, quiu representis musicon, danson, gioion, amon, sexeson, cae patrinan prisorgon. Ancau, la diino Meret estis en corpigio de musico, ordigis la cosmon per siag cantoi, cae tot prisorgis l'armonion de la musicae sonoi. Ciel en aliei comunumoi, musico ancau estis considerata comunicilu cun la mortintoi, cae ec tauga ciel terapia curacilo. Facte, la hieroglifa et signo quiu signifat musicon estas la sama ciel tiu por bon farto cae por gioio kiel atestas multae en senigoi, en muraloi, tomboi, cercoi, artajoi, cae estas prescribite en papirusoi, la virinoi ludis gravan rolon kiel musicistoi en la temploi dum la ritoi alla multae dioi de tiu politeista socio, atingante prosiai virtoi grandam sociam prestigium cae respectum. Iu texto, datista en la iaro 1315 a.C., indicas que la canto de la pastrinoi patzigas la dion per iliei dolciai vocioi. Quancan en iui momentoi la rolo de la musiquistoi an la temploi estis plenumitei tiel por viroi kiel por virinoi al venante la dinastio i dute kunua kai dute dua estis exclusive virinoi ki u servis ene de la templo i dum viroi ludis instrumento en ritu i presentita i publice la musigistinoi de la templo apartenis appartenis al speciala categoriae de pastrinoi ilia rolo estis ludi, dansi cae canti en la santa coruso, cae accompani la chef pastron en la ceremonioi honore ala dioi. Inter ciui musicae officioi, el staris ciu de la cantistinoi de Amono, regio de la dioi, lo giantai en la templo de Karnak. Estis diversai i de cantistinoi cae musicistinoi. Tiel las scemait occupis la curusan posizion cae ne besonis tre intensan musican educadon. La Jerenet estis electitai i sia bona coloraturo cae la hesit ludis la instrumentoin. Ciiui estis guvidatai de alia cantistino, ciu crom guvidi la cantadon, cun ordigis la tutam grupon. Ili generalia partenis ala culto ala diino Mut et Zino de Amono. Por ciiui novae membroi estis ancau instruistoi, ciu instruis canticae ludi musicae instrumentoine tiel en textoi de la dec oca dinastio, estis menciita lerneio por cantistinoi, rilate la culto de Amono. Y el adauro de la historio en la antiqua Egiptio restis quelcae nomoe de musicae pastrinoi, qui pro ilia el starezzo, atingis la muroin cae papiroin qui illustras la vivon de tiu epoco. Oni povas mencii, per iliai nomoi, nur quelcain, siante che multai egal valorei restis anonimai. Ie, estis cantistino de Amono, quiu plenumis iun rolon en la funebrei ritoi de la faraono, cae alter rangai homoi. Si havas sian sarcofagon, sia mult colora cerco, quiu estis datita inter la dua cae unua iarcento antau Cristo, cae la tombo loco quie gi estis trovita, estas sen dube pruvo de la alta socia statuzo quion ie atingis en la vivo, cefe danke al sia servo quiel cantistino al la templo. Nesianon estis ancau cantistino de Amono alla templo Carnac de la dua iarcento antau Cristo. Supposeble, si mortis circa la agio de dec quindiaroi. Si estis mumiigita. Cuguit, si estis harpisto cae cantistino, quiu vivis cae laboris circa la iaro Cristo, si estás presentita en ornama Pentrajo, en la tombo de Senet, patrino al edzino de Antefoquer, veziro hay uno en la y oficialulo y de la Mesa Imperio. La y de Cubit estas y al jador la ora hino de la amo. qui el music verpistinoi la historio de antiqua egiptio havas ateston nur de du virinoi Iti, ti qui vivis circa u la iaro 2450 antau cristo estis componistino kai ankau cantistino bakit ankau estis componistino cae musica instruistino en l'Egipta cortego proximume en la iaro 1750 antau Cristo. Sed la tiel nomita cantistinoi ne nur cantis, sed ancau dansis, componis, cae ludis diversain instrumentoin. Ili plenumis citiu in tascoin, kiel profesiulinoi ili estis trainitai de trei iuna agio fare de siai patrinoi. Virinoi, qui ludis tion saman rolon en la templo, ec de generatioi. Comence, la servo de virinoi en la templo cae aliai arancioi estis sem paga, sed poste alt rangai postenoi estis pagitai. La maniero pagi tia in servoin estis exemple per hectaroi da cultivebla tero au aliai i valoragioi. Ilia lavoro certigis al ili sufician en speson por pagi monumentoin. Sur gravurita in tabeloin cae tomboin en conatai locoi cia la valo de la regioi. Ni memoru che in antiqua Egiptio virino i kai viro juis la sama negalezon antau la legio kai tiel ili povis possedi terreno in vendi comerci heredi au testamenti tia statuso de virinoi i comensis malcresci en egiptio cum la alveno de la cristianismo en la quara iarcento pro gia credo che peco eniris la mondon tra la malobeo de Eva. La araba invado de la sepa iarcento post Cristo al portis islamon al Egiptio cae efice finis le spezzon de galezzo cium virinui spertis en la lando dum prescau tri mil iaroi.